Alo opex me depote theas leonta. Alo opex me depote theas leonta, e peide catatina suntucian hupeentese, to men proton idusa hutos diataraxe, hos micrucae apothanein. Ec deutero de autoe peritucusa e fobeece men al huc houtos hos to proteron tritu de theasamene houto catetharesen hos kai proselthusa autoe dielecthe ho logos de loi hoti he suneetheia kai ta foberaton pragmaton catapra unei